Kom van hier die haarkoppige volk, u moet wegkijken van die dingen wat hulle verkeerd gedoen het, u moet niet kijken naar hulle sonde nie. As hy hulle laat sterf, dan zal die mensen van die land waaruit u ons gebring het, sê, die Heere kon hulle nie bring na die land wat hij vir hulle beloof het nie, en hy het hulle uitgebring om hulle in die woestijn te laat sterf omdat hij hulle haat. Maar hier die volk is, volk, hulle behoort aan nie, en hy het hulle uitgebring met die groot kracht.